Šī gada februāris ir laiks, kad aprit 55 gadi kopš katoļu harizmātiskās atjaunotnes dzimšanas, un šai tēmai mēs arī veltīsim rīta cēlienu. Jā, radījumā arī klausītāji, vai tu zināji, ka tieši jau pirms 55 gadiem pilsēta Pitsburgam, ASV, Duke, Dukeinas universitātes kapela rekolekcijas notika, tā kā šīs kustības, var tā teikt, katoļu baznīca dzimšanas diena tieši rekolekcijas, kas notika no 7. februāra līdz 19. februārim. Notika kaut, kaut kas tāds ļoti pārdabisks, kas ietekmē reformēja, visa baznīca joprojām nes augļus. Jā. Jā, harizmātiskās atjaunotnes dažādas kustības ir aktīvas visā pasaulē un arī Latvijā. Latvijā mēs zinām kopienu uh, Efata, Šemanef, Emanuēl, dzīvības traumes, arī Marijas kristīgās dzīves un evanģelizācijas skola. Noteikti kādus es būšu piemirsis, bet šīs kopienas ir katoļu harizmātiskās atjaunotnes garīguma nesējas. Un varbūt tiem klausītājiem, kuri uh, šo, šobrīd klausās un domā, es neko nesaprotu, kas tā katoļu harizmātiskā atjaunotne droši vien mazliet vajadzētu definēt un, un jā, paskaidrot, ko tas nozīmē. Bet eh, ja tev uh, varbūt tāds fiksais variants, kas nāk prātā, tad ar ko būtu jāsāk, kas raksturo katoļu harizmātisko nu, atjaunotni? Nu, man, lieka, man, man liekas, ka vajag paskaidrot, kas ir tas harizmatiskais, jā, uzreiz jā. tas vārds, nu katoļu ir skaidrs, jā, kustība, mm -hmm. atjaunotne ir skaidrs, bet kas ir harizma, jā, harizma ir no, uh, ir vārds, kas nozīmē, ka svēta gara dāvana. Jā. Tas, tā, tā, tā, tā ir tā kustība, jā, kas ir uh, atvērusies svētiem garam un tā kā tu biji apustuļi darījuši jau no pašiem sākumiem, jā, tie pirmie vasarsvētki, jā, kad notika uh, svēta gara izliešanas un tad apustuļi un mācekļi sāka runāt mēles un visi citi brīnumi sāka notikt. Jā, patiešām harizmas atvērtība svētā gara dāvanām un tā pārliecība, ka svētais gars baznīcā darbojas arī šodien un ka bībelē cevišķi apustuļu darbos vai pāvila vēstulē aprakstītā svētā gara dāvanas nav domātas tikai apustuļu laikiem, bet arī šodien ikvienam kristietim, kurš vēlas piedzīvot atvērtību svētajam garam, tā ir viena no katoļu harizmātiskās atjaunotnes pazīmēm. Un tad nu, šīs kustības parasti parasti raksturo diezgan liels uzsvars uz attiecībām ar svēto garu. Noteikti arī tādas lietas kā slavēšana, piemēram, aizlūgšanas, pravietiskais vārds, Jā. runāšana mēlis arī atvērtība kristiešu sadraudzībai, proti, ekumēniskā dimensija arī katoļu harizmātiskajai atjaunotnē ir raksturīga. Un, un man ir jāsaka tā, ka cik, cik es esmu vērojis, tad uh, arī eh, liela uzticība tomēr arī katoļu baznīcas mm -hmm. mācībai. Jo, eh, jā, tad parasti katoļu harizmātiskās atjaunotnes kustībā nav raksturīgs kā kāds neveselīgs liberālisms, bet, bet nu, parasti tā, tāda stingra iesakņošanās dieva vārdā, baznīcas tradīcijā un, jā, Un eh, es eh, domāju, ka, protams, ka varbūt no tādas reliģija pētniecības jomas mēs varbūt nesniedzām pilnīgu, pilnīgu, pilnīgu ieskatu. definīciju, bet es ceru, ka kaut kāds priekšstats par to ir radies, un tad no šajā rīta cēlienā mēs parunāsim vairāk par harizmātisku atjaunotni, par tās vēsturi un uh, Noteikti arī aicināsim iesaistīties tevi klausītāju, jo radio Marija ir klausītāju radio, tev ir iespēja kļūt par ētera noteicēju, par dalībnieku, iesaisties ar saviem komentāriem, ar saviem jautājumiem, jo es esmu pārliecināts, ka šajā brīdī mūs skatās un klausās daudzi katoļi, kuri sevi lielākā vai mazākā mērā saista ar katoļu harizmātisko kustību, vai ne, kuri lūdzas mēlēs, var, varbūt kuri pieder kādai no kopienām, uh, Efatai vai kur ir dzīvības traumes izgājuši vai tie, kur ir apmeklējuši Marijas kristīgās dzīves un evanģelizācijas skolas, kādu no sesijām vai varbūt vairākas. Mēs vēlamies arī dzirdēt jūsu liecības, ko jums nozīmē katoļu harizmātiska atjaunatne, ko jums nozīmē vispār attiecības ar svēto garu jūsu garīgajā dzīvē. Jā, mēs gribam tikai varbūt dot kaut kādus ieskatus, ieskatu vēsture, kaut kādus notikumus, jā, bet mēs arī aicinam uh, jūs iesaistīties, lai tās nav tikai mikrofons mums, bet jūs arī brīvi varat dalīties par to, kas ko jums tieši nozīmē šī kustība un kādus augļus, kādas liecības jums tā ir devusi. Nu jā, lieciniet jā, par to. Jā, kā ar to esat iepazinušies, viss, kas nāk prātā un Jo lielāka būs klausītāju iesaiste, jo svētīgāks būs šis raidījums. Tādēļ pirms mēs dodamies mūzikas pauzē, iedrošinām arī iesaistīties ēterā vai nu rakstot WhatsApp ziņas un īziņas uz numuru 266 77272 vai, vai arī, vai arī rakstīt, rakstīt arī uz studija at RMLLV, vai, vai arī zvanīt uz telefonu numuru 679 69 131. Jā, protams, arī e-pasts studija at RML ir jums pieejams veids, kā varat iesaistīties ēterā, bet šajā brīdī kaut ko no katoļu harizmātiskās atjaunotnes, lai skan kaut kas no uh, Augsburgas eh, lūkšanu nama, ko ir dibinājis katolis Johannes Hartls, kur kalpo daudzi katoļi un dziesma Jēzus ist kommen. Oh, oh, oh, oh. oh. und ewiger Freude. A und O Anfang und Ende steht da. Gottheit und Menschheit vereinen sich beide. Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah? Himmel und Erde erzählen. kommen und springen die Bande, Stricke des Todes, die reißen entzwei. Unser Durchbrecher ist nunmehr vorhanden, er, der Sohn Gottes, der machet recht frei. Bringe zu Ehren aus Sünde und Schande. Jesus ist kommen, nun springen die Bande. Jesus ist kommen, nun springen die Bande. Und es ist Kraft im Kreuze Jesu. Und es ist Kraft in seinem Blut. Es springen die Bande, es springen die Bande. Wenn sein Name klingt sein Name klingt, wenn sein Name klingt, wenn sein Name klingt. Oh, oh, oh. Jesus ist kommen, der starke Erlöser, bricht dem Gewappneten Starken ins Haus Sprenget des Feindes befestigte Schlösser, führt die Gefangenen siegend heraus. Fühlst du den stärkeren Satan, du Böser? Jesus ist kommen, der starke Erlöser. Jesus ist kommen, der starke Erlöser. seinem Blut. Es springen die Bande, springen die Bande. Wenn sein Name klingt, wenn sein Name klingt, wenn sein Name klingt, wenn sein Name klingt. Jesus ist kommen, ein Opfer für Sünden, Sünden der ganzen Welt trägt. Esam atpakaļ ēterā rīta cēliens, kurā mēs runājam par katoļu harizmātisko atjaunotni, un tas tādēļ, ka šī gada februārī, un joprojām februāris turpinās, aprit 55 gadi kopš katoļu harizmātiskās atjaunotnes dzimšanas, un dažādas kopienas visā pasaulē arī Latvijā pārstāv šo kustību, un ir noteikti, noteikti vērts parunāt par to, bet eh, noteikti vērts ieskatīties arī, kā viss aizsākās. Nu, es domāju, visā aizsākas jau apstuļu darbos <laughs> pirmām Jā. kārtām, bet uh, mēs paskatīsimies nedaudz papētījiem vēsturi, kas patiesība notika, un ja mēs tā parakņājamies dziļāk, tad jau kaut, kādi, kaut kādu sākumus mēs varam meklēt jau 19. gadsimta, 19. gadsimta beigas. Kas notika? Kas notika? Ir, bija dzīvojusi tāda uh, klostermāsa. Uh, viņa ir no Svēta gara oblātiem, tā saucas viņas tā kongregācijas Nā, vai kas. Ļoti, ļoti patīk svētais <laughs> gars. Noteikti, jā, un šī svēta, svē, svētīga, viņa tagad pasludināta par svētīgo, māsa Helēna Guēra, uh, viņa rakstīja, viņa bija Svēta gara pilna un viņa uh, uzsvēra akcentu uz Svēto garu Viņa rakstīja vēstules pāvestam Leonam 13. par svēta gara nepieciešamību baznīca, un pāvests viņa ļoti ieklausījās. Jā. Tad pirmam kārtam viņš 19. Eh, gadsimta beigas, eh, gatavojoties vasaras svētkiem, aicināja lūgties novēnu svētajam garam. Eh, Leons 13. Un, ah, jā, Leons 13. Mm -hmm. piedošanu, jā. Un tad jā, tad, eh, un arī savā apustuliskajā vēstulē viņš to pamudināja uh, darīt. Un tad arī pēc diviem gadiem Leons 13. arī uzrakstīja enciklu, enciklīku par svēto garu divinam ilu. Ilūd Munus, jā, kur arī jā, viņš arī rakstīja uh, par svēto garu. Un tad jau gadsimta beigas, kad jau tuvojas 20. gadsimts, uh, svētīga Helēna Guēra arī aicināja pavestu lai uh, visas baznīcas pusnakts mise sagaidot jaunu gadsimtu, lai svēta mise sākas ar himnu svētajam garam. Mm. Un tas notika Vatikāna, jā, tad pāvests kopā ar, ar bīskapiem uh, lūdza šo lūkšanu un lai veltītu šo jaunu gadsimtu svētajam garam. Un, wow, bet interesanti, droši vien jau kopš tā laika šī tradīcija turpinās, jo cik man ir gadījies būt kādās jaunā gada pusnakts misēs, tad eh, tās vienmēr sākas ar nāc svētais gars dievs jā. radītāji vai vieni kreator spiritus. Tieši tā, jā, nu pateicība jā. šai svētīgi. Viņa pati bija ļoti uzsvēra svēto garu, un viņa, viņa lūkšana bija tāda vienkārši, ja svētais gars nāca un atjauno šo zemi. Un viņa vēl uzsvara, uzsvara uz to, ka ja mēs tikai zinātu viņu, ja mēs, tika, mm. ja mēs tikai gribētu zināt viņu, ja mēs tikai meklētu viņu, ja ah, mēs oh, tikai lūgtos viņam, viņš noteikti nāktu. Wow, un, un viņš noteikti arī nāca, un varbūt kāds teiktu, ka tā ir tikai sagadīšanās, bet interesanta lieta ir, ka Lūk, pāvests arī aicina vairāk pievērsties svētā gara personai un 20. gadsimta sākumā, pagaidām vēl ne katoļu vidē, bet protestantu vidē sākas vairākas atmodas. Piemēram, ja nemaldos, 1903. gadā sākas spēcīga atmoda Velsā kas izplatās arī tālāk, daudzi, daudzi cilvēki piedzīvo atgriešanos. Tad tālāk eh, kādu gadu pēc tam arī Kalifornijā Uh, Azusas ielā, uh, tā saucamā Azusas ielas atmoda, no kā ir dzimusi arī vasarasvētku kustība, kurā patiešām svētais gars nāk pār daudziem cilvēkiem, tas piesaista cilvēku uzmanību, cilvēki piedzīvo un atkal no jauna atklāja svētā gara dāvanas un, un uh, kopš tā laika ir arī protestantu vidē, tad arī šī vasarsvētku kustība, kas arī uzsver īpaši šīs harizmas kristīgajā un garīgajā dzīvē Nu jā, svēta gara meklēšana, bet nu, mēs neaizmirstam arī to, kas ir svēta, svētais gars ir tās, kas mūs pārliecina par grēku, svētais gars ir tās, ka, kas mūs aicina saukt uz tēvu, aba tēvs, jā, un tas ir pirmam kārtam, lai svētais gars dots, lai mēs atgrieztos no grēkiem un iepazītu uh, Dieva mīlestību, un tiešām neviens nevar pateikt, ka Jēzus ir ka kungs, ja ne nu, tikai svētē gara. Jā, un tad uh, turpinot tālāk, jā, tad interesanti mēs varam pieminēt arī šajā kontekstā Vatikāna otru koncilu, uh, ko organizēja Jaun, Jānis 23. Un gatavojoties koncilam, viņš uh, lūdzas, pavis lūdzas, atjauno savus brīnumus šodien caur jauniem vasaras svētkiem. Tas notika 1962. gadā. Mm, tātad gadsimts jau pāri pusē, un joprojām šīs ilgas pēc svētā gara īpašas atnākšanas. Un kas ir interesanti, kas notika starp katoļiem? Uh, 1966. gada uh, kāda katoļu universitāte uh, Pitsburga, Dukeinas Katoļu baznīcas universitāte. Tad interesanti, ka šo universitāte arī dibināja tēvi no svēta gara kongregācijas vai kaut kā tā. Es, mm, mhm. jā, mm, arī jā. patīk svētais <laughs> gars. jā, arī patīk. Nu, man liekas, var izsakot svēta gara tās darbības. Nu, tas ir mūsu tāds neliels tāds uh, ieskats. Jā. Uh, tad tajā gada tūkstos, 966. gada diviem Dukēnas Katoļu baznīcas universitātes profesori, viņi sāka lūgties vairāk pēc svēta gara. Viņi, viņi piekrita savā starpā, ka viņi meklē svēto garu, katru dienu viņu lūg svēto garu un ka viņi vēlas no piedzīvot svēto garu. Un patiesība, jā, kāds viņam vēl iedeva kādu grāmatu, kura saucas Krusts un Asmens, jā. Eh, Davida Vilkersona jā, grāmatu. Jā, Davida Vilkersona grāmatu, un viņi saprata, jā, tur ir aprakstīts tā kā svētais gars un tā uh, eh, svēta gara piedzīvošana, jā, un tad viņi saprata, ka, jā, tas ir tās, ko viņi meklē, tad viņi arī to piedzīvo, viņi piedzīvo svēto garu, uh, un tad viņi izdomām, ka viņam vajag uh, tā kā dibināt, nevis dibināt, bet rīkot rekolekcijas, rekolekcijas mm. studentiem. Un tās ir tās slavenas rekolekcijas. Tās ir tās slavenas rekolekcijas, Jā. kuras bija, uh, kuras, kuras notika uh, 1967. gada, uh, kāda rekolekcija māja, kura saucas Škīrs un Balodis, un, protams, rekolekciju tēma bija Svētais gārs. Par šīm rekolekcijām noteikti runāsim turpinājumā pēc mūzikas pauzes, jo tieši šīs rekolekcijas bija kāda īpaša notikuma laiks, un tieši ar šo rekolekciju norisi arī tiek iezīmēta katoļu harizmātiskās kustības dzimšana, bet par to mazliet, mazliet vēlāk, un atgādinām klausītājiem, ka aicinām jūs iesaistīties ēterā un padalīties par to, kā uh, Ko jums nozīmē katoļu harizmātiska atjaunotne? Varbūt kāda ir jūsu pieredze, jo noteikti, noteikti šajā brīdī mūs klausās kādi, kuru garīgumā noteikti liela nozīme ir tieši katoļu harizmātiskās atjaunotnes mantojumam. Jā, te varbūt ir kāds klausītājs, kurš mums atsūtīs daudzus katehētiskus jautājumus. Šī īsti nav katehēze, jā, tā, tā ka mēs vairāk aicinām liecināt liecināt, ko svētais gars dara jūsu dzīvē. Un numurs īziņām un WhatsApp ziņām ir 266 77 272. Un tālrunis studija ir 679 69 131. Radio Marija rīta cēlienā trešdienā 23. februārī mēs turpinām svinēt katoļu harizmātiskās atjaunotnes 55 gadus un savā stāstā par katoļu harizmātiskās atjaunotnes dzimšanu mēs esam nonākuši līdz kādam ļoti, ļoti svarīgam pagrieziena punktam un tās ir rekolekcijas Djukēnas universitātē 1967. gadā. Olga, pastāsti lūdzu vairāk. No, nu, es tur nebiju. <laughs> es lasīju liecības un stāstus patiesi par to, kas, kas notika. Jā. Tad, jā, lasot tālāk, jā, liecības, dažu studentu liecības, kas tur piedalījies, tā bija Petija un tas bija Deivids, jā, tad gatavojoties rekolekcijām, profesori, kas, eh, kuri paši piedzīvoja svēto garu, tad rekolekcija tēma bija svētais gars, bet tie studenti bija aicināti gatavoties rekolekcijām un eh, pirmam kārtam lūgties un sagaidīt, ka Dievs kaut ko darīs caur eh, šīm rekolekcijām. Un arī profesori aicināja studentus, 25 studenti piedalījās rekolekcijas, un profesori aicināja izlasīt apustuļu darbu pirmās četras nodaļas, kā arī grāmatu Krusts un Asmens, ko uzrakstīja uh, Davids uh, Vilkersons. Jā. Un tad, uh, jā, piekdiena, piekdienas vakara, tad viņi devas uz rekolekciju māju, kas, kuras saucas Škirs un Balodis. Un, jā, tad arī kā pētīja raksta par sevi, kad viņa gatavojas tam visam, ka viņai bija ilgas pēc, pēc Dieva vairāk un vairāk Viņa raksta, ka dažas dienas pirms rekolekcijām es nometos uz ceļa mana istaba un lūdzos. Kungs, es ticu, ka, ka es jau esmu saņēmusi svēto garu kristības un iestiprināšana, bet ja tas ir iespējams tavam svētajam garam vairāk darboties mana dzīve nekā līdz šim, es to gribu. Jā, tad eh, viņi visi devas mm. uz, uz, uz rekolekcijiem. Viņa bija sesijas, pirmā sesija piekdien bija par Māriju, un pirms katras sesijas lekcijas, jā, tad viņi arī lūdza eh, svēta gara himnu. Jā, nu, līdzīgi mm -hmm. atsaucoties uz to mūsu pirmo stāstu. Jā, nu pat arī izskanēja dziesma nāca svētais gars. Jā, un tad eh, pirmais vakars piekdienā bija lekcija par Māriju, par jaunavu Māriju, un tad arī bija uh, aicinājums nožēlot grēkus, un bija arī izlīkšanas sakraments visiem uh, studentiem. Bet sestdien uh, no rīta vai pa dienu, ja, tad kāda dalībniece no lūkšanu grupas, kas nebija no katoļu baznīcas, bet viņa arī bija katoļu profesoru draudzene, tā tā, tā lūkšanu grupas dalībniece bija protestanta, un viņa atnāca, lai lasītu lekciju par apustuļu darbiem, otru nodaļu. Un kā acu liecinieki raksta, kā pētīja raksta, tad viņas uzruna bija ļoti vienkārša, bet piepildīta ar svēta gara klātbūtne. Um, jā, viņa, viņa zināja svēto garu kā personu, kas dod viņa spēku katru dienu, un viņa zināja svēta gara spēku, kā apustuļu to zināja un pētīja. Sāka, es zināju, ka es gribēju to, kas ir mm. viņai. Jā, mēs arī caur šo raidījumu ceram, ka svētais gars ikvienam no mums var pieskarties un arī dot šīs ilgas iepazīt viņu vairāk, jo viņš ir Dievs. Tas, cik mēs viņu pazīstam šobrīd, ir tikai piliens no okeāna gribēt vairāk. Uh, tieši tā. Jā. Un, un, kas notiek tālāk? Kas, kas notiek tālāk? Uh, patiesībā bija ļoti interesanti, ka uh, tajā vakarā sestdiena bija vispār plānota dzimšanas diena balīte. Jo, jo jā, vairākiem studentiem bija dzimšanas diena, un viņi plānē, plānoja vakaru nosvinēt. Un kas, kas ir interesanti, dievam bija savs plāns, <laughs> kā to oh, jā. dzimšanas dienu atzīmēt. Jā. Tad, piemēram, Deivids, viens no dalībniekiem, stāstīja, ka viņš jūta pamudinājumu kādu brīdi vakarā aiziet uz kapelu, un ieejot tajā, viņš sajūta tik ļoti spēcīgu dieva klātbūtni, un viņš jūta pamudinājumu slavēt dienu, dievu. Un kamēr viņš slavēja, viņš sāka lūgties mēlis. Uh, spontāni. Viņš pat mm -hmm. jā, neapzinājās, bet viņš saprata, ka, ka viņš sāka lūgties un viņš piedzīvo svēto gara klātbūtne. Un viņš saka, ka pēc šīs pieredzes viss palika citādāks. Viņš viss bija mainījies. Tas bija tāds interesants viņam uh, piedzīvojums, jā. bet arī pētīja raksta, ka uh, viņa plānoja, nu, bija plānota dzimšanas dienu balīte, un viņa plānoja, un viņa meklē patiesību visus kā, studentus, kur viņi ir, lai viņi nāk uz to balīti, un viņa meklējot studentus aizgāja uz kapelu, lai viņas aicinātu aicinātu. Un viņa raksta, ka, kad es iegoju kapelu un nometu uz ceļus Jēzus priekšā, kas bija visvētākais sakramenta, es burtiski sāku drēbēt no bības sajūtas viņa maistātas oh. priekšā. Es, zin, e, es zināju aizraujošai veida, ka viņš ir karuļu karalis un kungu kungs. Un viņa lūdza, Tēvs, es atdodu savu dzīvi tev. Visu, ko tu prasīsi no manis, es pieņemšu. Ja pat ja ciešanas, es to pieņemu. Uh, Tikai māci man sēkot Jēzum un mīlēt, kā viņš mīl. Nākamajā momentā viņa bija uz grīdas, piepildīta ar dieva mīlestību, un Pētīja piedzīvoja arī to, un viņa noskrēja un pateica Deividam. Deivids teica, ka viņš arī kaut ko līdzīgu bija piedzīvojis. Un tad uh, viņa satika vēl divas studentes, un studentes pamanīja pētījumu un teica, pētie, kaut kas ir ar tevi, tu kaut kāda savādāka. Un tad pētie teica, nu labi, ejam uz kapelu, jā, un tad uh, Uh, viņi, viņas aizgāja uz kapelu, un tad pētīja lūdzas par šīm meitenēm. Vienkārši viņa kā viņa saka, viņa lūdzas ļoti vienkārši, Dievs, ko tu dari ar mani, lūdzu, dari arī ar viņam. Jā. Un tas meitenes arī piedzīvoja svēto garu, un pamazam katrs nu, studenti sāka pievienoties uh, spontāni uh, šai lūkšanai, katrs aizgāja. Jā, dāvana, un tā viņi <laughs> visi piedzīvoja, piedzīvoja svēto jā. garu tajā, tajā tikšanas reizē neparastais notikums arī tiek uzskatīts par katoļu harizmātiskās atjaunotnes sākumu, jo interesanti kārtām debesu valstības lietām ir, kā Jēzus saka, ka debesu valstība ir kā rauks, kas saraudzē visu mīklu. Viss sākas tādā nelielā, nelielā ticīgo pulciņā, un tad tā uguns aiziet tālāk, tālāk, tālāk, tālāk, un diezgan strauji tad šī harizmātiskā atjaunotne pārņem daudzus, daudzus kristiešus, kuri uh, piedzīvo šīs ilgas šo atvērtību uz svēto garu un tiek dibinātas dažādas kopienas katoļu baznīcas ietvaros ar uzsvaru uz attiecībām ar svēto garu un, un kas ir interesanti arī, ka pāvesti, visi pāvesti, nu tajā laikā bija pāvests Pāvils VI un katrs pāvests līdz pat šodienai no, pāv, no Pāvila sastā laikiem ir izteicis savu atbalstu katoļu harizmātiskās atjaunotnes kustībai, redzot šīs kustības pienesumu un vērtību baznīcā. Atceros redzēju tādu video, kur pāvests Pāvils VI, uzrunājot katoļu harizmātiskās atjaunotnes pārstāvjus, saka angliski long live harizmatics, mm. lai dzīvo <laughs> harizmāti. Savukārt Pāvils Jānis Pāvils II 1998. gadā, uzrunājot katoļu harizmātiskās kustības pārstāvjus, teica, un es lasu citātu, uh, Katoļu harizmātiskā kustība ir viens no daudzajiem otrā Vatikāna koncila augļiem, kas gluži kā jauni vasarsvētki veicināja ārkārtēju grupu un kustību uzplaukšanu baznīcas dzīvē, kas ir īpaši jūtīgas uz svētā gara darbību. Kā gan mēs varam nepateikties par vērtīgajiem garīgajiem augļiem, ko atjaunotne ir radījusi baznīcas dzīvē un tik daudzu cilvēku dzīvēs – cik daudzi ticīgie, laji, vīrieši, sievietes, jaunieši, pieaugušie un sirmgalvi ir varējuši savā dzīvē piedzīvot gara apbrīnojamo spēku un viņa dāvanas. Cik daudzi cilvēki ir atklājuši no jauna ticību, lūkšanas prieku, dieva vārda spēku un skaistumu, pārvēršot to visu dāsnā kalpojumā baznīcas misijai. Cik daudzas dzīves ir tikušas būtiski izmainītas. Par to visu šodien kopā ar jums es vēlos slavēt un pateikties svētajam garam tā svētais pāvests Jānis Pāvils II par katoļu harizmātisko kustību un Viņš saka, cik daudzas dzīves ir tikušas būtiski izmainītas, un ja arī tava dzīve klausītāji ir izmainīta pateicoties svētā gara darbībai, katoļu kādā harizmātiskā kustībā, kādā kopienā, tad droši iesaisties ēterā jā, mums laiks mūzikas pauzītei, lai ļautu pārdomāt dzirdēto un atpūsties, un pa to laiku noteikti var arī uzrakstīt kādu īziņu vai WhatsApp ziņu. Jā, atgādina telefonu mhm. numuru, uz kuru jūs varat rakstīt. Tātad 266 77 272 vai arī zvaniet uz telefonu numuru 67 969 131. Jā, kāds eh, klausītājs raksta slavēts Jēzus Kristus. Vēlos pateikties Dievam par katru brīdi, kad viņš dod savu svēto garu manā un mūsu dzīvēs. Tas ir Dieva darbs, ka viņš augšām ceļ mūs no saviem kapiem. Slava Tev, kungs! Un vēl kāda izziņa, lai slavēts Jēzus Kristus, kad Latvija sāka darbību Marijas skolā, Kristīgas dzīves un evangelizācijas skolā. Tad piedzīvoja ļoti spēcīgu dieva svēta gara klātbūtni, daudz dziedināšanu un brīnumu rītam. Singing, oh, Holy Spirit, move in our hearts, send us with power into the world. Oh, Holy Spirit, move in our hearts, fill us with fire. love for the world, singing, Oh, Holy Spirit, move in our hearts, send us with power. Hey! Into the world, Oh, Holy Spirit, move in our hearts, fill us with fire. Yeah! And love for the world, we are gathered expectancy and faith. We are waiting. sent you to the cross. We receive it. We receive it. Šajā stundā radio Marija Ēters ir svinības par godu katoļu harizmātiskās atjaunotnes 55 gadiem. Pirms brīža mēs runājām par to, kā viss sākās 1967. gadā Djukeinas universitātes studentu rekolekcijās, un tad viss izplatījās visos kontinentos, visā baznīcā un uh, arī turpina būt par baznīcas garīgo mantojumu arī šodien. Bet mums ir arī kāds zvanītājs ēterā, lūdzu. Lūdzu, jūs. Klausāmies jūs. Atvainojos. Jā. Slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi, mūžīgi mūžam slavēts. slavēts. Uh, te Gita zvana un uh, zvana par godas svētajam garam. O, oh, cik skaisti. <laughs> Labs iemesls, lai zvanītu. jā, jā, jā, tas tāpēc, ka <laughs> nu, svētais gars tas ir mans draugs, un uh, man Olga vakar uzrakstīja, vai es rakstu, vai zvanu. Jā, es, <laughs> jā. Es nevaru, netiezvanīt. Pēc ka svētais gars man patiešām ir draugs, un man ir attiecības ar katru no svētās trīsvienības personām, tad, tad um, svēto garu es patiešām uzturu kā savu draugu debesīs, es viņu arī esmu piedzīvojis kā savu draugu, kā tādu, kas aizstāv, nu, tā kā Jēzus to uh, saka, pasaka par viņu evaņģēlijā. Un, un jā, un, um, un es uh, svinēju šos 55 gadus, 55 gadus svinēju, uh, svinēju gatavojoties ar novēnu un šobrīd svinu. Uh, sakot paldies par to, ko es saņēmu šajā nedēļas nogalē. Un, uh, aicinu vienkārši cilvēkiem draudzēties ar Svēto garu un um, nebaidīties un, un vienkārši ļauties. Un, Jā. Saki lūdzu, Gita, kas izraisīja savulaik tavu interesi, tavas ilgas un slāpes pēc svētā gara, vai bija kāds īpašs notikums, vai tās bija rekolekcijas, vai kas tas bija? Nu, no, tas pirmais tā, ko es nesapratu, kas notiek, bija, tā, ka es biju uh, devos pasaules jauniešu dienām 2005. gadā uz Vāciju. Es devos kopā ar katoļu kopienu Emanuelu, un uh, bija šīs sagatavošanās posmas ķevelā. Un, uh, tur notika lūkšanas mēlēs, un es nesapratu, kas tas ir. ne, mhm. nenobiedēja tevi? Nē, nē, nē, nē es jau saprotu, kaut kas notiek, bet es nesapratu. Es biju ļoti tāda, nu, vairāk tāda tradicionāla uh, katoliskās baznīcas pieredze. Bet tad solīt, solītim uh, tas kaut kā viss, uh, nu, attīstījās un uh, svēto garu kā personu es piedzīvoju Marijas legiona uh, uh, grupas. Uh, lūkšanas laikā es piedzīvoju svēto garu kā personu. Oh. Nu, un, jā, viņš man atklājās kā persona. Tagad svētais gars pats mani uzmeklēja. Nu, jā, no, skaisti. Tā ir. Jā, jā un, skaisti. Jā, un uh, es, uh, nu, man, man ļoti patīk uh, pāvesta Franciska dokuments uh, Evaņģēlija prieks, un uh, viņš runā par uh, to, ka Nu, tas, tas, kas man visvairāk uznāk, ka nevajag steigāt ar bērnu sejām, nu, tas ir saviem vārdiem, kā es to saku. Un, un uh, apustuļa Pāvila vēstulē galotiešiem 5. nodaļa. Uh, 22. pants, uh, tur ir teikts, bet gara augsts ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēmprātība, atturība. Uh, Un uh, viens no šiem svētā gara augļiem ir prieks, un uh, es novēlu, lai jums un, un uh, pāriem rādījiem arī klausītājiem svētais gars dāvā prieku. Var priecāties, svinēt dzīvi, svinēt to, ko Dievs tev dod šodien tagad. Mm, paldies! Jo kā Deivids Morgans, Deivids Morgans, tas ir viens no šiem pirmajiem katoļu harizmātiem, tas ir, the good old days, is, days are now. The good old days are today. Tad vecās labās dienas ir tagad. Tagad, āmen. Jā, āmen. <laughs> Paldies. Paldies. Paldies, Gita, lai svētais gars turpina tevi vadīt un iepriecināt. Paldies tev par tavu liecību. Paldies! Jā, lūk, svētais gars var pieskarties mums individuāli un izmainīt cilvēku dzīves, bet atvērtība svētajam garam var izmainīt arī kopienas. Uh, Ir, eh, ir arī kāda interesanta liecība saistībā ar katoļu harizmātisko atjaunotni. Varbūt daudzi klausītāji ir dzirdējuši par Stjubenvilas eh, Franciskāņu universitāti. Ir tāda katoļu augstskola ASV un ļoti interesants stāsts, ka Franciskāņu tēvu Maiku Skenlenu nosūtīja uz Stjubenvilas eh, toreiz vēl koledžu, uh, lai viņš šo koledžu slēgtu, nu, kur bija problēma. Studentu skaits mazinājās. Šī Stjubenvilas katoļu koledža bija uz bankrota robežas. Garīgā dzīve bija pilnīgi pagrimusi. Interesanti, ka Playboy žurnāls bija ierindojis šo koledžu top desmitniekā starp tām skolām Amerikā, kas, kur ir visvētrainākās ballītes pilnīgs morāls pagrimums. Varat iedomāties, kāda varēja būt tā, tā morāla un garīgā dzīve šajā, šajā koledžā. Maikls Scanlens, šis franciskāņu mūks, piekrita kļūt par šīs koledžas prezidentu ar vienu nosacījumu ka viņš ieradīsies nevis šo koledžu slēgt, bet atjaunot, un lūdza, lai viņam dot arī īpašas pilnvaras, lai viņš varētu to viņa vīziju arī īstenot. Un uh, interesanti, ka tad, kad viņš kļuva par eh, šīs eh, franciskāņu koledžas prezidentu, viņam teica tā, ka nu, mēs pieprasām, lai svētdienas mise tiktu pārcelta diezgan vēlu svētdienas pēcpusdienā. Kāpēc, kā tu domā? Lai ļautu izgulēties studentiem. Jā, tāpēc, ka studenti naktī no sestdienas uz svētdienu vienkārši ballējas un plosto. Maikls Scanlens teica, nē, mise paliks no rīta, un mēs vēl papildus ieviesīsim pusotru stundu slavēšanu. Mm. Jā, šis tēvs Maikls Skenlens arī saicināja komandā arī vīriešus un sievietes konsekrētās personas, priesterus, kuri arī bija piedzīvojuši svētā gara izliešanos un eh, kristību ar svēto garu, tātad, kuri pārstāvē šo katoļu harizmātisko kustību, lai viņi veido uh, viņa palīgu loku, komandu. Viņš teica tā, nu mēs te esam uz bankrota sliekšņa, es nevaru jums maksāt algu, kas būtu lielāka par 10 dolāriem mēnesī, bet nu viņi kaut kā piekrita un garīgā atmosfēra sāka mainīties un drīz vien šī katoļu franciskāņu koledža, vēlāk un šobrīd arī universitāte, kļuva par ļoti, ļoti brīnišķīgu tādu garīgās dzīves centru. Tur bija daudz jauniešu, kas nāca uz misēm, lūkšanu grupas, rožu kroņa grupas, evanģelizācijas pulciņi, uh, aizlūkšanas, evaharistiskā adorācija, jaunieši stāv rindā uz grēksūdzēm, un, un tas viss pateicoties tam, ko ienes arī šī katoļu harizmātiskās atjaunotnes šis uzsvars uz atvērtību svētajam garam. Šo liecību es nebiju zinājis par Stjubenvīlu. Jā, mums ir kāda ziņa Vatsapā, uh, lai ir slavēts Jēzus Kristus, Māris raksta. Pateicoties Latvijas harizmātiskajai kustībai, esmu piedzīvojis iekšējo dziedināšanu. To, ka katoliskā baznīca nav sērojoša un baznīca ir plašāka, jeb nenorobežojas vai nebeidzas ar katoļiem, bet sastāv no pārējām draudzēm un kopienām. Kristus miesa ir visi ticīgie, kas tic uz tēvu, dēlu un svēto garu, un no visiem ir ko paņemt un mācīties – caur harizmātisko kustību Dievs ir dāvājis man sievu un brīnumaini devis meitu, kura no medicīniskā viedokļa nemaz nevarētu piedzimt. Slava wow. trīsvienībai, slava Dievam, slava. slava. Dievam. Jā, paldies Māri, lai Dievs svētī tevi un, un tavu ģimeni. Skaisti, paldies par šo liecību. Jā, Olga, bet uh, kāda svētajam garam tavā dzīvē nozīme? Protams, mums te maz laika ir atlicis, bet jā, pavisam jā, maz laika. tādu īso versiju vai tevi uzrunā katoļu harizmātiskā kustība? Ai. Jā, man uzrunā, tāpēc arī esmu šeit raidījumā eh, šodien, bet jā, es uh, par, protams, ka es, kad es atgriezos, es arī piedzīvoju svēto garu un dieva klātbūtni, bet svētais gars tāda bija mistiska persona, laikam tā priekš manis, jā, kas tas ir īsti, uh, runa par tēvu, par dēlu, par svēto garu, man liekas, netik ļoti daudz, un tad es uh, uzzināju, jā, par tādu lietu, ka runāšana mēlis, uh, man liekas, tā ir tā ļoti interesanti. Man, man gribējās arī Dievs, man liekas, wow, ja man būtu šī dāvana, es visiem izstāstītu, kā tam man, man ir. Un patiesība bija interesanti, es lūdzos novēnu kādai svētējiem, toreiz bija svētīga Elizabete no trīsvienības, jā, un es novenas laika, es sapratu, ka man kaut kādi vārdi nāk no mutes, jā, un es sapratu, ka es uh, lūdzos, jāku kāda valoda, un es sāku tulkot, un es sapratu, ka tā laikam arābu valoda, un apmēram es mēģināju saprast tos vārdus, nu, kā es tagad interpretēju, es nesaku, ka tā patiesība ir 100%, bet es kaut ko līdzīgu teicu, ka arābu valoda, ka nav cita dieva, kā Jēzus jā, kaut kas tāds, jā, un kas man pašai bija arī tāda liecība, ka, wow, es pat nezināju, ka jūs ar runājot mēlis, lūdzoties mēlis, es to apliecinu, ka nav cita dieva kā tikai Jēzus Kristus. Jā, mans īsais stāsts ir tāds, ka 2003. gadā es piedzīvoju pamatīgu atgriešanos un Kādā grāmatā es izlasīju par to, ka ir tāda katoļu harizmātiskā atjaunotne, un kas man toreiz bija nozīmīgi, ka visi pāvesti kopš Jāņa ne, kopš eh, Pāvila VI šo kustību ir atbalstījuši. Un, ja jau tā, ja ir tādi katoļi, kas piedzīvo mm. svētā gara dāvanas, tad es to gribu. Tad bija tāds periods, kad manī pieauga šīs ilgas pēc svētā gara un saīsinot garāku stāstu, tad, ja nemaldos, 2005. gada kādā februārī pēc svētās mises sestdienas vakarā Daugaupilī saņemot svēto komuniju un aizejot savā uh, vietā es klusībā sāku lūgties ne latviešu valodā, ne kādā citā man zināmā ne poļu, ne? valodā. <laughs> Jā, eh, šī lūkšana nēlēs, kas man mm. arī šobrīd ir ļoti, ļoti svarīga, bet, bet ko tas izmaina? Tas, tas vienkārši radikāli izmaina, tas dod kaut kādu jaunu uguni garīgajā dzīvē, tas dod dedzību un dāvanas kalpot. Un eh, Jā, varbūt eh, manā gadījumā es to piedzīvoju kā, kā dāvanu slavēt Dievu, arī sludināt. Un es esmu šeit, Radio Marija, pateicoties svētā gara izliešanās brīdim. Pateicoties svētajam garam, caur šādu harizmātisko izpratni, es, es esmu šeit, Radio Marija. Citādāk tas nebūtu noticis. Bet eh, mums ir kāds zvanītājs ēterā, lūdzu. Labrīt, lai slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi, mūžam slavēts. slavēts nu, noklausoties jūsu liecības, es iedrošinos arī kaut ko pastāstīt, bet tas bija tik sen. Tas notika pēc tam, kad mēs bijām beiguši kateķisma mācību pie priestera. Tas bija vasarā, un tās mācības mums nu, notika dārzā. Un pēdējā nodarbībā mūsu priesteris, viņš jau bija vecs kungs, ieveda mūs baznīcā, Es vairs neatceros, ko viņš mums tur stāstīja. Mēs laikam izgājām pa visām telpām, viņš parādīja, stāstīja. Un, un es pēkšņi, mēs bijām kādi desmit bērni, un es pēkšņi jutu, un šī jutoņa, ja man ir dzīvojusi jau 70 gadi vairāk, kuru es nevaru aizmirst, nu tad tas ir, tas tā vienīgi tas varēja būt svētais gars. Mm. Es jutu. Mm ka par mani kaut kas nolaižas un man apņem, es jums nevaru izstāstīt, tas nav vispār, eh, nu, mani apņem tāda, tāda svētlaime, tāds kaut kāds, eh, eh, kaut kas tāds, nu, mm. E, tas nav izstāstāms, bet es nevaru to aizmirst līdz šai dienai. Un, un otrā reize bija tad, kad mira mans vīrs pie viņa gultas, tad man bija tā, ka tajā brīdī, kad viņš mīra, man pēkšņi krūtīs kaut kas Nu, ne, ne, tā nebija sirds, nē, bet es pēkšņi jūtu, ka manī kaut kas ieplūst. Nu, es nezinu, protams, svēto garu redzēt nevar, bet tad iespējams, ka viņi var sajust. Paldies jums par paldies. paldies jums. Jā, paldies. Paldies. paldies par šo liecību. Mm, šī liecība paldies. noteikti arī iedvesmo citus klausītājus un atraisa tās ilgas pēc svētā gara. Jā, raidījumu jau ir pienācis laiks noslēgt, bet eh, arī Jāņa evaņģēlija 7. nodaļā Jēzus saka, ja kam slāpst, tas lai nāk pie manis un dzer. Kas man tic – kā rakstos sacīts no viņa miesas plūdīs dzīvā ūdens traumes. To viņš sacīja par garu, ko vēlāk dabūja tie, kas viņam ticēja. Jā, tātad, kas kam slāpst, tas lai nāk pie manis un dzer. Dargo klausītāji, vai tev slāpst pēc svētā gara? Arī katru dienu mēs varam piedzīvot jaunus vasaras svētkus. Arī šajā brīdī, kad tu klausies, klausies radio Marija, tu vari piedzīvot jaunu vasaras svētā gara izliešanos. Tu vari piedzīvot tādas svētā gara uh, dimensijas, kuras tu vēl neesi iepazinis, un tu kristībā un iestiprināšanā esi saņēmis svētā gara dāvanas, un reizēm tā, šīs dāvanas mūsos ir iepakotas, it kā nav izsaiņotas, tās nauž. Un tad, kad svētais gars no jauna izlējās, kad mēs sakām šo jā vārdu, ka man slāpst pēc tevis svētais gars pārņem mani visu un atklāja, ko tu gribi un kā tu vari darboties, lieto mani, tad svētais gars tik daudz ko izmaina, un mēs eh, varētu noslēgt šo raidījumu ar lūkšanu. lūkšanu. Jā. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Amen. Jā, lūdzies kopā ar mums, klausītāji, ja gribi šodien piedzīvot svētā gara izliešanos. Mēs slavējam tevi, debesu tēvs, ka tu esi sūtījis vasaras svētkos svēto garu un ka tu viņu turpini sūtīt baznīcai katru dienu mums slāpst pēc tava svētā gara, un Jēzus Kristus vārdā mēs lūdzam, paļaujoties uz Jēzus vārdiem, ka ja mēs lūksim no tevis, tēti, svēto garu, ka tu neatteiksi, bet to dāvāsi. Mēs lūdzam piepildi mūs tagad ar svēto garu, piepildi tagad klausītājus, ļauj viņiem sajust svētā gara siltumu. Svētais gars nāc mūsos, piepildi mūs, pārņem mūs tagad svētais gars. Jā, nāc svētais gars par katru klausītāju, iepazīsti ar sevi. Es esmu katra klausītāja labākais draugs, es esmu klātesošs, kungs, Dievs, visas situācijas. Māci ieklausīties tevi un dod savu klātbūtni, kungs, Dievs. Uh, um, dot atvērtību. Kungs, Dievs, nāc svētais gars par katru, atsauj, atsaiņo tas dāvanas, ko katram tu esi ielīcis. Kungs, Dievs, atsaiņo, lai tas bagātīgi, bagātīgi atklājas un kalpo katram cilvēkam un arī visai baznīcai, visai kopienai, ja es Kristus vārdu nāc Jā, svētais gars. Nāc svētais gars. Nāc svētais gars pārņem vadību, Kungs, Dievs, dod savu spēku, mieru, mīlestību, Kungs, Dievs. Dievs Slavē tev, kungs, Dievs, slavē Jā. tev, kungs, Dievs. Jā, un eh, klausītāji var arī atkārtot. Svētais gars, šeit es esmu. Svētais gars, es vēlos tevi piedzīvot. Svētais gars, es tev saku jā, paņem mani visu. Piepildi mani no matu galiņiem līdz papēžiem. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Āmen. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Āmen. Jā, rīta cēliens ir noslēdzies un atgādinām, ka ēterā bijām mēs Māris un Olga.